الصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Prvi čas tefsir, profesor Adnan Mrkunić, znači počet ćemo sa tefsirom Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد jučer smo govorili o suri Ezelzele ili kod nas u Bosni poznate kao Ida Zuzdetel Erdu Zaleha a danas ćemo inša Allahu ta'ala govoriti o suri koja dolazi poslije nje suri El Adiyat suri El Adiyat koja je objavljena u Mekki kao i sve većinom ove kraće sure. U mekanskom periodu, čime se odlikovao mekanski period objave Kur'ana? Ako šta vi, šta vi mislite, o čemu su govorile sure koje je Allah spuštao poslaniku, ali samo Mekke? Jeste, znači, najviše se govorilo o akidi. U, I to je karakteristika mekanskih sura da je većina njih govorila o akidi. Mi smo jučer rekli da je sura Zelzele govorila o sudnjem danu i događajima na sudnjem danu. Tako će biti, to je tema i ove današnje sure El Adiyat u kojoj se Allah subhanahu wa ta'ala obraća čovjeku podsjeća ga na povratak na sudni dan na proživljenje e, govorimo o tim stvarima koje su Mekelije poricali nisu priznavali Mekelije sudnji dan niti proživljenje. Zato veliki broj ajeta Allah subhanahu wa ta'ala davljivao Mekelijama i govorio im o toj temi. Šta više, na mnogim mjestama u Kur'an i Kerimu Allah subhanahu wa ta'ala je raspravljao sa ljudima na logički način, logikom i dokazivao im da će ih proživjeti. jedan od tih dijaloga je objavljen u suri Jasin u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين kako čovjek ne vidi da, da ga mi od kapi sjemena stvaramo i opet je on otvoreni protivnik ovdje Allah čovjeka posjeća od čega je na, nastao svaki insan kada je bio jedan spermatozoid u utrobi svoje majke nikad se nije pobunio nije nikad digao riječ protiv bilo čega ali kada mu Allah podari malo snage insan se uzdoholi sa to malo snage kaže Allah dalje وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ kaže Allah i on nama navodi primjere kaže Allah za čovjeka a zaboravlja kako je stvoren kale men juhile idame vahije remim, reče čovjek, ko će oživjeti kosti kad budu trule. Ko će oživjeti kosti kad budu trule. To je znači, jedan šubha koju su Mekelije ponavljali. Ko je kada da oživi kosti kada struhnu? Ne mogu da vjeruju u to da može, e, da postoji neka snaga koja, koja će, što mi će rekli, čovjeka sastaviti poslije njegovog raspadanja i da ponovo bude u obliku zadnjih dana svog života. I da ga tako Allah subhanahu wa ta'ala proživi. Sve ljude koji su umre, zamisli od Adama, a.s. Znači, poslanik kada je sam došao, ljudima rekao, od Adama do danas, svi ljudi koji su pomrli, sve će ih Allah iz zemlje ponovo vratiti i bit će u onom obliku kojim su bili prije svoje smrti. Kaže, to je nemoguće. Kaže im Allah, poslije šuhe, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة Reci محمد oživjeće ih onaj koji ih je prvi put stvorio wa huwa bi kulli khalqin alim on dobro zna sve što je stvorio Allah im kaže ja sam te prvi puta stvorio od ničega zar mi je teško sada da stvorim od nečega bio si ništa pa si postao čovjek pa si truho zar ja ne mogu vratiti isto primjer sad danas imamo kod nas auto koji se slupa. Jer ga ona fabrika koja ga proizvela može popraviti ponovo da bude auto. Ako ga proizvela od ničega, zašto ga ne može popraviti ako se slupao sa svih strana da ponovo postane auto? Ako su ga napravili prije toga od ničega. Znači tako Allah subhanahu wa ta'ala znači, na logički način raspravljao sa Mekelijama i dokazivao im da će postati sudan i proživljenje. U uvodu sure Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلْ عَادِيَاتِ ضَبْحًا Tako mi oni koji dahćući jure. Tako mi oni koji dahćući jure, kaže Olema, misli se na konjicu. Mi znamo kada konj u ratu trči, kada čovjek, kada čovjek znači, tjera to konja, konj ide tom brzinom, da dahće kada, kada, kada konj ide. Allah subhanahu wa ta'ala se kune tom konjicom kaže tako mi oni koji drašćući jure fel murijati fadha pa varnice vrcaju znamo kada konj ide po betonu po tvrdom e, zemljištu da kada ide brzo da ispod njega e, varnice vrcaju fel mugirati subha i tako mi oni koji zorom napadaju fa eterne bihi naqa itada tada dižu prašinu. Fe vesatne bihi džem'a pa u njoj u gomilu, gomilu neprijatelja upadaju. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ratno e, stanje u kojem konji trče, varnice vrcaju, e, neprijatelj se napada ujutro, prašina se diže i u pola neprijatelja se ulazi. U ovim ajetima je posticanje, ova zakljetva kojom se Allah kune, ukazuje na vrijednost toga. Mi smo već prije rekli, kada se Allah nečim zakune, to ukazuje da to važno, da to kod Allaha veliko, da to Allah cijeni, da to kod njega bitno. I u ovim ajetima Allah postiče ljude na džihad. Ka, znači postiče ljude da imaju konja koji mogu da brzo i trče. To bi danas kod nas bilo da se čovjek, da se država ili pojedinac vojno opremi da može da brani svoju vjeru kada dođe u situaciji da vjera bude napadnuta. U doba poslanika, ali sam to je bila oprema od konja i sabli i ostali stvari, danas kod nas je radi o tenkovima, avionima, oružju i svim ostalom što je da nas posebno čovjek vodi jedan rat. Znači to je bitno da država ima to da se može braniti od neprijatelja kada je napadne, da može zaštititi svoju vjeru. I Allah subhanahu wa ta'ala se kune e, ovim stvarima, kazujući vjernicima da je to velika stvar i da je to kod Allaha vrijedno. Kaže Allah kada se zakli sa ovih četiri, pet stvari, kaže na kraju, posle toga innel insane li rabbihi lekenud. Čovjek je zaista gospodaru svom nezahvalan. Kenud na arapskom e, znači nezahvalan. E, kaže Ulema, kenud je osoba koja pamti loše stvari, a zaboravlja dobre. Kenud je osoba koja pamti loše stvari, a zaboravlja dobre. Mi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku daje hajr, iskušava ga sa zlom. Kenud je osoba koja samo plan pamti kada ga Allah isluša. Kaže, mene je zadesila takva nebolja i dogodilo mi se to. A ne govori i ne navodi da mu je Allah subhanahu wa ta'ala umeđu vremenu podario mnogo, mnogo neblagodati koje on ili smata da je, da je to njegovo pravo, da ih mora dobiti, da je to njegov hak da uzme I smatra da to sasvim nešto na čemu ne treba da zahvali. A mi znamo da kada Allah iskuša čovjeka, da čovjek je dužan da se strpi. A kada mu nešto podari, čovjek je dužan da zahvali. Osoba kenud, to svojstvo, ukazuje na to da, oso, da ta osoba ne zahvaljuje Allahu na blagodatima, niti je strpljiva kada je Allah subhanahu wa ta'ala iskuša. Ovdje kaže Allah, innel insane, insan, bilo koji insan, muško, žensko, vjernik, nevjernik, bilo koji čovjek, kaže Allah, uopćeno, svi ljudi su nezahvalni. A pogotovo nevjernici. Pogotovo nevjernici. Wa innahu ala dhalike le šehid. I Allah je na to svjedok. Da je čovjek nezahvalan, kaže Allah, ja sam svjedok da je to priroda čovjeka da bude nezahvalan na blagodatima koje mu se podare. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. I on puno jako voli khair. Khair u arapskom jeziku znači dobro, ali u ovom ajetu se odnosi na imetak. Na ovom ajetu se odnosi na imetak. Na više mjesta u Kurani Kerim dolazi riječ hajr, a na nju se misli na imetak. Kao što je govor Allah subhanahu wa ta'ala In taraka hajren felil walideni wal akrabin. Ako čovjek ostavi hajr, kaže Allah, imetak, onda to naslijede roditelji i familija, rodbina. Či znači, taj hajr, u ovom ajetu se misli eh, na, Na dobro. Također čovjek, kažu učenjaci, je svjedok da je nezahvalan svojim postupcima. Ne riječima. Nijedan insan neće reći ja sam nezahvalan Allahu. Nego ljudi to postupno pokazuju. Neki od njih, primjer, radi ne daju zekijat. To je nezahvalnost na blagodati koju ti Allah podario. Neki ne odjeljuju siromahu, a imaju da udijeli. Neki ne pomažu koga mogu. Sve što vid, vidove nezahvalnosti dijelima, a ne riječima. I kažu učenjaci, čovjek je tako sam svjedok protiv sebe, ali svojim dijelima ne, ne riječima. Kaže dalje Allah, Efela ja'lemu idha bu'asire ma fil kubur. A zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima? Ovdje Allah govori o sudnjem danu. Podsjeća Mekelije, podsjeća ljude koji ne vjeruju Allaha, ne vjeruju proživljenje, da će doći dan kada će morati stati pred Allaha i odgovarati za sve što je uradio. Kaže Allah, zar on ne zna kada budu proživljeni oni koji su u mezarovima, u grobovima, وَحُسِّلَ مَا فِي sudur i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima. Na sudnjem danu Allah će čovjeku pokazati sve što je uradio sve što je u njegovom srcu bilo će na vidjelo izaći. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala jeume tublese ra'ir na dan kada se na javu izađu sve tajne. Sve tajne koje je čovjek imao u svom srcu. Allah će mu nasudnjen danu to pred ljude staviti da ljudi to vide, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jeume idin tu'aradun aradun, toga dana ćete pred Allaha svi izaći. La tahfa minkum hafije. Od vas neće biti sakriveno ništa ono što ste uradili. Sve čovjek što je uradio, što mu se u srcu nalazilo, Allah će to na vidjelo izvaditi. Ovdje u ovim ajetima Allah želi da čovjeka napomene da se sjeti toga na dunjaluku prije ahireta. Ako čovjek ima bolest u svom srcu, bolje da to, da to na dunjaluku riješi i izleči se od toga, nego da nasudnjen dan mu to bude sramota. Ako to sakrije i to u svom srcu bude držao, nasudnjen dan će to na vidjelo izaći, zato će morati odgovarati. Zato mu je bolje da danas na dunjaluku, dok je još živ, dok još ima priliku, promijeni sam sebe. Promijeni svoje stanje. I to ono što smo govorili, da Kur'an i Kerim vraća čovjeka njegove prirodi i ne menja njegovu prirodu. Kur'an vraća čovjeka njegovoj prirodi i ne mijenja njegovu prirodu. Što to znači? Znači da, da čovjek Kur'anom postaje onakav kakav bi trebao da bude u svojoj prirodi, kako ga Allah stvorio. I ne mijenja njegovu prirodu, ne postaje melek, ne postaje bezgriješan, ne izlazi iz sfera čovečanstva. Muhammed Ali Sena bio najbolji čovjek kada je ostao čovjek. I nije imao nikakvi kod sebe svojstava sam objavi. Razlika među nas i poslanika je objava. Sam. I ništa više. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u surike Kul innama ane bešarun mislukum. Reci im ja sam samo čovjek kao vi. Juha ilaije. Meni se samo objavljuje. Ja sam čovjek kao vi, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. Samo je to razlika među čovjeka i poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, Muhammed alaihi sallam nije imao niti ima ikakvih povlastica kod Allaha. Nije poznavao gajb. Nije nikakvo božanstvo. Ništa. Običan čovjek kojem se objavljuje. Koji će biti pitan kao što se svaki ljudi polažu račune. Čak šta više, kogod od poslanika uradi nešto, bude duplo više kažnjen. Čak i njihove žene. Žena poslanika, to je biti čast. Ali, ako pogriješi, duplo biva kažnjavana. Jer je žena poslanika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, žena poslanika, Ja nisa en nebi, men je'ti min kun bi fahišetin, judaf lehel azabu di'afin. O žene vjerovjesnika, ko od vas dođe sa grijehom, uradi grijeh, njoj će biti kazna duplo veća. Wa kana dalika ala Allahi jesira, a to je Allahu lagano. Te Allah počastio da bude žena poslanika, ali selam, mora da čuvaš taj, tu čast poslanika, ali selam, i da zahvaš na to blagodati. Zato je to njavog prilika da se čovjek promijeni. Nekada čovjek skrene sa svoje prirode i pođe da radi djela koja ne doliku jednom čovjeku. Kur'an je objavljen da čovjeka vrati na to njegove prvobitnoj prirodi. Kao što kaže poslanik alejhi selam kullu mauludin yuladu alal fitre. Svaki čovjek biva rođen na fitretu, prirodnoj vjeri. Kur'an je došao da čovjeka vrati tome. I zato Allah subhanahu wa ta'ala često napominje čovjeka na sudnji dan da se promijeni, da u svom životu nešto uradi prije nego što dođe taj dan kada više popravka više neće biti. I draga moja braćo, kada insan ugleda džehennem, reći će Allahu, vrati me da radim na dunjaluku bolje od onog što sam radio. Kaže Allah, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ Kada bi ih ja, kaže, vratio na dunjaluk, ponovo bi radili ono što je zabranjeno i oni su lažovi. takav je čovjek. A zašto Allah neće nikoga vratiti s onog svijeta kada umre? Zato kad bi se vratio, ponovo bi radio harame. Ponovo bi bio isti kao što je bio na Dunjalku prvi puta. I to Allah kaže. Da ih vratim, kaže, oni bi ponovo radili ono što je zabranjeno, oni su lažovi. Jedan saudijac, na mnoj kaseti prenosi jednu zanimljiv događaj, kaže, poznavao se jednog čovjeka u svom okol, o, o, svom gradu sam živio, mladić, bio dobar čovjek, vjernik u džamiju išao. Kaže, šujem za njega jedan put u zatvor. Odijem, posjetim ga u zatvor. Šta je? Pitam policajca, kaže, droga. Osudio nekoliko godina, odležao nekoliko godina, Ja, ja ga posjećivo zatvor, kad je bio zatvor, kaže on, šeh, samo da izađem napolje, nikad više neću raditi ono što sam radio. Pokajao sam se, Nikom ne mogu objasniti se spokaju. Kaže, prošla kazna, zašto napolje, došao kod mene, bio tako, počeo, kaže, da živi, drugi život promijenio se. Kad ga dovu, kaže, na raja stara. Prođe malo period, kaže, ono opet ponovo stanima i ponovo, kaže, u zatvor za glavi. E, kaže, sad se ja setim, kaže, ovo što Allah rekao, kaže. Da ih vrati na Donjaluk, ponovo bi, kaže, radilo ono što je zabranjeno su lažovi. Ta čovjek je, kaže, bio u zatvoru, kada je bio u zatvoru, govorio je te riječi da se vrati, neću više nikad vratiti. Kad se vratio, ponovo je učinio isto. Koliko tako ljudi ima u nas u zatvoru, ode, samo kada odlažim, neću više nikad, pokajao sam se, vrati se, ponovo počin drugi zločin, ponovo završi e, u zatvoru. Kaže Allah, efela ja'lemu i da bu'asile ma fil kubur, da čovjek ne zna e, da će kada budu oženjeni oni koji su u grobovima, wa husile ma fil sudur, i kad izađe na vidjelo ono što je u srcima kaže Allah inna rabbehum bihim jeume idil lehabir gospodar njihov toga dana sigurno će se znati o njima da li Allah danas se zna o ljudima zna je danas sve o ljudima zašto kaže toga dana će Allah sve znati o njima zato što Allah subhanahu wa ta'ala ljude ne kažnjava svojim znanjem nego kažnjava ljude njihovim djelima prije nego što što se neko stvori i rodi Allah zna šta će uraditi u svom životu i kada će umrijeti i kakav će biti ali nije Allah rekao nemoj se ti ni rađat ja sebe kažem odmah te odmah kažem ti si propalca odmah se kažem i nemoj bez da pod nealku hodaš i mučiš se ti si žahanemlija ne Allah mu kaže burum evo ti šansa prilika Da ne kaže insan, Allahu ti me kazni, ja nisam ništa uradio. Ne, Allah mu da priliku, čovjek uradi sve. Kada uradi i umre, Allah mu zatvori knjigu njegovih dijela, kaže, na osnovu ove knjige i tvojih dijela ja ću se kasati. Ne na osnovu mog znanja koje sam ja imao i prije je znao kada ćeš ti biti prije što se rodiš, nego na osnovu onog što ti uradio. Zato ovdje Allah kaže ljudima, njihov gospodar će toga dana znati sve o njima. Znači, prvo pučuje ljude da, na promjenu na Dunjaluku, da znaju da će jednog dana izaći na vidjelo sve što rade, Bez da bili sami u kući, sakrili se, niko ih ne vidio. Sve to će jednog dana da se navidjelo i u isto vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala kaže ljudima se što biti pred vama. I na osnovu toga ću vas ja, ja kazniti. Imam Ahmed radijallahu anhu rahimahullah kaže Iza halavte dehra jevmen fela tekul halavtu ولكن قل علي Ako se jednog dana osamiš nemoj reći osamio sam se, nego reci nekome gleda. Mislim na Allaha, na Ahmed. Ako se jednog dana osamiš, nemoj reći osamio sam se, nego reci nekome gleda. Kad čovjek bude svjestan te ide, da ga Allah vidi na svakom mjestu, bio bi svjestan koliko manje griha počinio. Mi znamo danas kad odimo primjer u VF, nimaju kamere. Jedin pokušavaju ukrasti. Je zna da je pod prismotrom gdje god da se okreni. Ima kamera, gleda ga, vide ga ljudi šta radi. Zato ne pokušava ukrasti. Jer zna da će biti otkriven. Da čovjek ima to razmišljeno Allahu, da zna da ga Allah svakog momenta vidi gdje se god nalazi, sigurno ne bi počinio veliki broj vijeha koji počini. Ali mi zaboravim. Čak što više rekli ne zaborave, nego se kaže, ma Allah je milost. I uradi na haram. Krene, sjeti se. Allah, a nema vezi. Mogu ja nekad pogriješiti imam ja bonusa da neka pogriješiš, ljudi griješ svaki dan, mogu ja jedan put, tako dalje. Da, da sebi za pravo da pogriješ. Što je pogrešno? Nikad čovjek sebe ne smije dati to za pravo da izađe van granica e, onoga što se zove robstvo. Jer mi smo robovi. Allah subhanahu wa ta'ala. On je naš gospodar. I mi je danas kad neko od nas imao slugu roba i kaže mu ne smiješ izaći iz, kuće nikad napolje. Mi je kući, on otišao na bilnišće kako se otišao, koga spito, kako ja hoću da radim. Mam pravo, ja nekako otišao na bilo Nemaš pravo otišao. Ti, ti si posljed svog vlasnika. Tako isto čovjek rob danas, Allah mu zastupio granice. Šta smiješ, šta ne smiješ. I ne smije nikad dozvoliti sebe reći, e, danas je, nema zakon. Danas ja mogu raditi šta hoću. Danas Allah subhanahu ta'ala e, sačuva, e, sačuva e, od toga.